U pitanju stoji Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Odgovaramo sa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh Svi muslimani su braća Za koga se može reći da je musliman? Poznato je da nije dovoljno da ima muslimansko ime Šta je dovoljno od dijela da bi nekog mogli svrstati odnosno karakterizati kao musliman? Šta kažu kuransko-hadijski tekstovi? Maša Allah, maša Allah, maša Allah Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah الدين مبني على الأركان din je temeljen na ruknovima, znači erkanul islam, da bi neko bio musliman, mora zadovoljiti osnovne principe islama, znači da podrazumije, da poznaje koji su to ruknovi od dina, od svjedočenja da nema drugog božanstva do Allah subhanahu wa ta'ala, da je Muhammed a.s. Allahov poslanik, da klanja fard namaz, posti mjesec Ramazan, zekat i hađ ako je mogućnosti. hadihi arkan to su temeli dina znači da svaki musliman mora poznavati ove propise i mora poznavati namaz mora poznavati post izvršavati ta djela da bi time bio musliman onaj ko ne zna mora to naučiti i primijeniti mimo toga čovjek u džehlu znači ako ne zna moramo ga pozvati ka tome takvog možemo zvati muslimana svaki onaj koji ne izvršava osnovne ruknove dina znači ne može biti od onih koji je ulazi pod znači njegov iman dolazi, biva upitno upravo njegovo poimanje vjere i dina. Jer znamo da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala vodio borbu protiv odmetnika zbog toga što su zanijekali davanje zekata. Smatrali su neobaveznim i na takav način su izašli iz dina i postali murtedi i poznati znači, ratovi protiv odmetnika. Zato svaki musliman, znači ove ruknove, mora izvršavati kako ne bi upravo došlo da njegov, njegov iman bude upitan. Za razliku od drugih dijela i većih grijeha, znači koji u čovjek kad čini ove ruknove od dina, onda kako smo naveli u tekstovima, da upravo griješenje svako izlaženje u umanjenje njegovog imana, ali ga ne možemo zanijekati kao muslimana i nećemo ga smatrati nevjernikom, nego ćemo uzeti kao bratom u islamu koji ima nakisud iman, slabost u